Yeah, yeah, yeah. Pensaba que te había olvidado. Eh, pero pusieron la canción. Eh, eh, que cantamos bien borracho. Que bailamos bien borracho. Nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. Como olvidar pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción. que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Ey, ey, ya hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van par de cerveza y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa carro, la playa, el motel. En casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger. Tú brincando mojadita, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer. Y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba ni te quería ver. Pero pusieron la canción que te gustaba poner. Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, eh, pero te soñé despierto. hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto.